Gipuzkoako fore aldundian, ogasun diputatua dena dugu gurekin, Elena Franco egunon. Egunon. Beraz, azken hilabetetan zer esan handia eman du Gipuzkoako foro aldundian aplikatzen ari zareten fiskalitate ereduak jakinda Ego Euskal Herrian probintziaka biltzen direla zergak eta EH Bildu Gipuzkoako foro aldundian e, boterean sartu zenetik Barri utzi zuen e, aldaketak egingo zirela eta zuzeu izan zera zuzen, ba, aldun nagusi bezala e, aldaketa horiek e, gauzatu dituenak, beraz zer du ezberdinak Gipuzkoako zerga munduak? Bueno, momentu honetan nik uste dut handiena fortuna handien gaineko zerga dela. Eh, fortuna handien gaineko zergan egin nahi duguna da, ba, benetan, Diru kopuru handiak ondarean, diru kopuru handia dauzkaten pertsona horiei ba exigentzia maila igotzea lez daukatenarekiko, uste dugulako hori ona dela herritar guztientzako eta herriaren kohesiorako eta herriaren eh, bueno ba justizia sozialaren ikuspegitik, ez? Horia diferentzia handiena beste lurraldeekin baina farroakin, Bizkaia edo Arabarekin. Egia da saiatu garela beste aldaketa batzuk ere sartzen Gipuzkoaren kasuan errenta zergan ba, progresibitatea onditzeko, hau da, gehien daukatenak proportzionalki baino pixkar gehiago e, aportatu dezaten, eta baita ere sozietateen gaineko zergan, hau da, mozkinak, eh, irabaziak dituzten enpresei, exigentzia maila ere igotzeko, eta batez ere enpresa handiak manejatzen dituzten e, e, zerga gutxiago ordaintzeko aukerak murrizteko. Baina zoritzarrez eh, EH Bildu planteatu nahi zituen aldaketa fiskal potolo hoiek eh, muga bat izan dute, ba, beste alderdi guztiek, kasunetan Eusko Alderdi Jertzaia, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra elkartu direlako guri aurre egiteko. Eta honetan asmoak eh, ezin ditugu guztiz gauzatu, baina baki gu etorkizuna hortik datorrela eta hoiek etorkizunean gauzatu beharko direla herritarren onerako eta herriaren onerako. Zerke eh, beldurtzen du oposizioa? Horren alde egitean, azkenan jendeak eskatzen du gehiago duenak, gehiago paga dezala, ez? Zerretik oposizioak ez ez esan du? Bueno, hor bauta delako oso modu erosoan bizi diren talde privilegiatu batzuen interesak ukituak. Eh, botere ekonomik gutxi direnak, baina botere ekonomiko handia dutenak. Ba, aberastasuna metatzen duten pertsonak, eta e, botere handia duten enpresa handi batzuk ere bai. Eh? Oban, klar, exigentzia maia kontzentratzen da kasu honetan gehien daukatenei. Baina gehien daukatenak ere botere handia daukate bakasu honetan oposizioak beren interesen arabera makurrarazteko. Mm-hmm. Noiz baitik ikusten duzu posible aldaketa horiek eh, gauzatu alizatea? Indarkorrelazioak aldatzen dira, e, gizarteetan, indarkorrelazioak aldatuko dira, eta nik uste dut herritarrek ikusiko dutela, benetan. Benetan, zerbitzu sozial onak nahi baditugu. Diru laguntza onak nahi baditugu. Enpresa eta egun produktiboa sustatzeko azpigitura onak nahi baditugu, hori ordaindu behar da. Eta zergak. Edo denok ordaintzen ditugu, eta gehien duenak pixkat gehiago, edo bestela gutxi daukatenei eskatuko diegu esigentzia handiagoa oraindik. Gaur egun, langileek ordaintzen dute zerga sistemaren zatirik handiena. Errenta zergaren bitartez, errenta zergan biltzen denaren euneko laro gehiago langileek ordaintzen dute, eta bezaren bitartez, balio erantzen gaineko zerga, IBA edo TFA uste dela iparraldean. Bueno, langilei oraindik exigentzia gehiago, aberatxei eta botere dunei egiten ez egin bitartean, Nik uste dut honek ba, buelta emango duela eta eta izango dugu baldintzari gure proposamenak aurrera teatzeko, zelantzari gabe. Etorkizuna hortik dator. Beraz, Elena Franco, Gipuzkoako foru aldundiko gasunen diputatua, ipatu diguzu etorkizuna heldu dela gehiago duenak, gehiago ordaintzarekin bereziki, e, behar duenari, eman alizateko. Mhm. Krisi ekonomikoan e, bizi gara, bada orain dela ja eh, urte batzuk, eta Gipuzkoako foro aldundian sartu zinetenetik, 2000 garren urtetik, EH Bilduk erabaki zuen eh, laguntza sozialak ez horrekin aurrera jarraitzea. Antxu, instituzio bakarrenetariko bat izan da, finko-finko horri e, heldu diona. Nola lortu duzue, hortara iristea? Bueno, hor, eh, diagnostiko bat egiten da, dauzkagun baliabideak aztertzen ditugu eta lehentasunak markatu ditugu. Lehentasun horietan, gure ustez, e, eh, gaztu sozialak, ezarte politikari gastua gaztua, zen murriztu behar. Eta are gehiago, kasu batzuetan, bai Eusko Jaurlaritzatik edo baita ere Madrietik egin diren murrizketa batzuk gure gain hartu ditugu. Zergatik, azken finean, krisi gara honetan, gaizkien pasatzen ari den pertsonengan eragiten duten politikak direlako eta mantendu behar izan ditugu. Lehentasunak markatzen dituzunean, beste gauza batzu behatzen zaizkizu bigarren maila batean. Kasu honetan, e, nabarmen, azpiegitura erraldoiak baztertu ditugu, azpiegitura berri haundi egite horri garrantzean barrean daudenen rehabilitazioa, birgaitzea, mantenimenduari eman diogu garrantzia, eta bueno, ba, gauza batetik eta bestetik, azkenean, ba, aurrekontu batzuk egin ditugu, nun batez ere lehentasuna pertsonek izan dituzte, eh, batez ere eh, egoera zaienean dauden eh, pertsonak, eh, zar, eh, zar, adineta, zar adinetakoak, edo ba, diru gutxi gabe momentu honetan egon daitezkenak, pobreziaren mugaren inguruan egon daitezkenak, eta beste alde batetik enpresen aldetik ere, ba, gaizkien pasatzen ari enpresak. E, bat enpresa txikita ertainak, beti ere astuak izaten direlako, ez? Horan, bueno, oiei lehentasuna eman, oiei garrantzi eman, eta beste guztiarekin alden neurrian, eta gauza batzuk ba, aldatu zeharo, ez? E, dagoenari e, balio eman, eta dagoena iraunarazteko, inbertsio berriak etengabe egiten egotea baino. Aplikatu alizan dituzuen neurri batzuen bidez, e, datu batzuk atera dira berriki, eta 2000 eta urteari begira, e, zergetan jaso duzuen eh, diru kantitatea, handiagoa e, izan da. uste duzue jendarte orokorran gipuzkoarrak e, kontziente direla, e, EH Bildu aplikatzen ari den e, politiketaz, ez dakit 2000 amaika nasi zineten, maiatzean hauteskundak heldu dira ere, eta hor udalak eta diputazioak aldatuko dira, Bueno, nik uste neurri batean bai, eh? nik uste ezta bai da fiskala erabat astuta zegoena, mai gainean jarri dugu, ez? Ta jendeak badaki hemen gutxienez eredu fiskal desberdinak daudela eta gauzak egin daitezkena. Eta beldur batzuk egon daitezkenak hortik, zeozer aldatzen baduzu, eh, dena eroriko da, kausa izango da, hori gainditzen ari gara. Ze gauza asko aldatu ditugu eta eta kausik ez da egon, alderantziz. Gipuzkoak oso ondo funtzionatu du, ez? Ze nio konstiente izango diren EH e Bilduren lanari esker edo, ez? Bueno, hori ere gure lana bada, ez? Piskatoi hori transmititzea. Nik uste legin azieratik ari garela gardentasun ariketa bat egiten, herrietara, eskueldatera, eragileekin, elkartzen ari gara, ba, piskata saltzeko zer egiten ari garen eta zergatik. Eta nik uste torrek ere, ba, bueno, Igual ez hainbeste komunikabide ofizialetan, baina, bueno, ahosta oko horretan ere funtzionatu egiten duela, ez? Eta esfortzuak merezi du. Orduan, bueno, gokorri ere garrantzea eman diogu, eta uste dut, ba, pixkanaka gutxinez sektore batzuen gana, eta herritar batzuen gana, bai, iristen ari dela gauza egiteko beste modu bat dagoela, eta denon interesak defenditzeko politikak ere existitzen direla, ez? Piskan. Oposizioan eh, duzu EPSE, e, alderdi popularra eta ea jotare bai, e, izate zaien artean ezperdinak direnak, baina askotan batu egin dira, oposizioa sendotu eta e EH Bilduren e, edo EH Bilduk proposatutako neurriei uko egiteko. Zaila da, boterean egotea, Bueno, gobernuan egotea, boterea, boterea, <laughs> iz potologia da, gobernua usartzen, gobernuan egotea komplikatua da, komplikatua da, eta no, ba, eskatzen dizu kudeak eta aldetik e, bueno, eh, negoziazioak, kasu batzuetan amore matea, bestean ez, beti ere argi izan da zintzu zure marra gorriak, inoiz e, negoziazio batean gaindituko ez dituzunak, zuretzako erreferentziazko elementuak direnak, eta komplikatua da. Egia da, are komplikatuagoa EH Bildu bezalako proiektu batean. Ezke, denok ez gara berdinak, eta EH Bildu besteekiko oso desberdina da proposamenetan. Bai herrigintzan eta baita ere justizia sozialaren ere moan. Itzez, esan dezakegu nahi duguna, baina ekintzetan ikusten da hori. Zen badiru jartzen duzun eterako, ze politika planteatzen duzun, ze fiskalitatea eramaten duzun aurrera, eta desberdinak gara. Eta, bueno, antza beste alderdi ez aie gustatzen benetako eredu alternatibo bat egotea Euskal Herrian, benetako gizarte eredu desberdin bat, inor baztertuko ez duena, baina inor ere privilegiatuko ez duena. Herritar guztiak berdintzat hartuko dituenak eta interes guztien, herritar guztien interesak defendituko dituena, ez? bueno, ba, horre komplikatu du, du pixkate eh, gauza, baina gu oso harro gaude egindako lanaz, uste dute eh, gobernura iritsi ginela Gipuzkoako herritar guztien interesak defenditzeko eta horretan zintzo eta tinko jokatu dugu. Eta laburrean nola ikusten dituzu maiatzeko udal eta foro autoeskundeak? Momentu interesgarria da, zalantzari gabe. E, Podemosen e, agerpena bai estatu espainolean eta baita ere Euskal Herri Maian ba, bueno, ziur gabetazun, baina liberean ba, bueno, interes puntu bat ematen dio hauteskundeei, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, ikusiko zer gertatzen den. Bai autoeskundetan eta bai gero autoeskunden ondoren, ez? E, eh, autoeskundetan ere ez da ezter bukatzen, bakarrik eh, radiografia bat egingo dugu, ikusiko dugu zein da korrelazioa auki dezakegun erabakiak hartzeko zenbait gunetan, baina gero praktikak ere izango digu guztia honek nora ematen gaituen, ez? Interesgarria Eta bueno, e, gu itxaro pentsu eta gogotsu ba, beste lagurteetan ere Gipuzkoako foru aldundian egoteko intentzioarekin. Bukatzeko Elena aipatuko ditugu Euskal Herriko probintzien arteko harremanak edo usu mugaz gendiko harremanak eh, deitzen direnak ere administrazioaren eh, ondorioz e, instituzioetatik ereki daiteke e, Euskal Herria gehiago mugaz gendiko harreman hoien bidez instituzioetatik eraiki daiteke pixkat gehiago, baina ez soilik instituzioetatik, nik uste oso importantea dela instituzioetatik egin daitekeen lana, herritarrek, herri mugimenduak, gizarte mugimenduak eta berezko harremanek eh, egin dezaketen eh, lan horrekin ustartzea. Eh? Osa, ez da, denon, denon eh, aukera da eta denon erantzunkizuna da pixkaleaka gure herriaren artikulazioan urratsak ematea. Aldun ditik gauza batzuk e, bultzatzen dira, Ema ba, kasunetan adibidez ba, Pirineo Atlantikoko departamentuarekin badaukagu zea bat, eh, akordio bat, baina hori atresna bat. Eh, eta ania tresna hori oso instituzionala da eta oso formala zentzu horretan, ez? Ba, ziurazki, Ipar Euskal Herrian ere aurrea pausuak ematen badira nola baiteko aitortza juridiko, publiko, politikoa izateko, barremanak ere beste termino batzuetan, ziurazki hurbilagoak e, eta herriare ikuspegitik antzekoagoak e, eraiki itzen ere izango du ez? Instituziotik, nik usatuko ditzedeak, ez? Gipuzkoa foru aldundia eta Ipar Euskal Herriko herri elkarroaren arteko itzarmen bat sinatzeko aukera izatea, hemen mendi gutxira, ez? Uztot, olako elementuak ere interesgarriak direla, baina lehen esan dudana, instituziotetik gauza batzuk, instituzio batzuekin eta besteekin gauza desberdinak ziurazki, baina herri mugimenduak, gizarte mugimenduak eta berezko harremanak ere funtseskoak herrigintza horretan denok gaudelako implikatuak norri batean edo bestean. Ez. Baia lortzen den, eh, delako itzarmen hori, Elena Franco, gaipuzkoako guason diputatua, mi esker. Bai, mi esker zuei eta animo... aurrean daukasuna dute eskunde erronka importante hauetan.